Heracles kai Plutos Heracles iso theo theis kai paradi hestiomenos hena hekaston ton theon meta polles e spasdeto kai de teleutaiu e tu Plutu kata tu edafus kypsas epestrepsato auton Hodes Deus thaumasas, to gegonos, e saneto autu tenaitian, dihen pantas tus daimonas prosagoreusas asmenos, monon ton pluton hupo blepetai. Hode eipen, al egoge tuto auton hupo blepomai, hoti par kairon cairon en anthropois eemen, Heoron auton hos epito pleiston, tois ponerois synonta. Ho logos lexeie an epandros plusiu men ten tyken, poneru de ton tropon.